فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي هدوى أولا مجلسين تفسير القرآن من البركة إن مكتكين تفسير سورة الأحزاب يومنا مريتين لحدي قوما دوة رمضان شكرة تدبو إلى الأريب دا هكا mun kammala goma na marmari kenan in ji bahaushe ko da yake ina jin wannan ya fi yaduwa a kasashen da suke da zafi inda azumi yake da wahala to ala kulli halin duk abin da aka fara kamar an kare shi kamar jiya ne muka ce ɗaya ga wata yau ga shuna goma idan muna da rai gaba kaɗan sai ka ji an ce ashirin gaba kaɗan sai ka ji an ce ramadana ɗin ya ƙare wanda ya samu rabo ya samu wanda bai samu ba kuma ya saɗi allah ya kiyaye kenan yau uku ga watan april haka ne ko ga watan mai kai shekara ta dubu biyu da ashirin kuma mun kwana ne akan aya ta hamsin da uku inda allah ta baraka ta'ala yake kiran mummunai cewa in za su shiga gidajen annabi to su bari sai an masu izini sannan in an kira su cin abinci da sun gama su watsi domin zaunawa suna fira gidan annabi yana cuta masa kuma annabi bai iya magana saboda yana jin nauyi amma Allah baya jin nauyin faɗin gaskiya Allah ce kuma in kun neme shi wani abu to ku karɓa ta bayan katanga ya zamanto akwai shamaki tsakaninku da su don wannan ya fi tsarki gare ku da ku da su Allah ya rufe wannan magana da cewa in tubdu shay'an aw tukhfuhu fa inna Allah kana bi kulli shay'in alim duk abin da kuka bayyana ko ma kun ga dama kun boye Allah ya san komai ba abin da ake boye ma Allah to magana ba ta kare ba za mu tashi ga aya ta 55 la junaha alaihim fi abaihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir cewa kada a shiga gidajen annabi kada a tafi wurin matansa in ma za a tambayi wani abu a tambaya ta bayan fage kada a haɗu a bayan bayan shamaki sai Allah ce la juna da fi abaihi ba su da laifi ko babu laifi akan su game da ubanninsu don haka baban mace in ya zo gidan da take aure ko mijin baya yana da haƙƙi ya shiga domin yarsa ce muharrami yarsa ce babu wata tuhuma tsakanin shi da ita a shar'ance walan abna'ihim Ya'yansu babu laifin su da haka mace komai girman danta yana shiga inda take wala ikhwanihin haka ƴan uwansu wanta ko ƙaninta yana shiga inda take babu laifi wannan bai nuna ba a neman izini ba ana neman izini domin amfanin neman izini shine mace ta shirya domin ko ba za ka zo ka tarar da ita a yanayin da ba a son garin mace ba ko da kai mahaifinta ne ko kai ɗan uwanta ne ko kai ɗanta ne amma dai ya halatta ka shigo har inda take wala abna'i ikhwanihim haka ƴaƴan ƴan uwansu da haka mace da kaninta da wanta da ɗiyan kaninta da ɗiyan wanta duk shari'a ta su shigo inda take na san waɗanda su zafi kai yayi musu yawa sun hana kowa shiga gidan har da ƴaƴan gidan mace kanin ta yanzu sai ce kai baligi ne baka shiga gidana shari'a ta yadda ya dauke ta ya tafiya ne ta da garin ku har makka to dan me ba zai shiga gidanta ba amma kuma za mu ji ta ƙarshe Allah ya ce haɗa da tsoron Allah ke sai ce wala abna'i ikhwanihin wala abna'i akhawatihin wala nisa'ihin wala ma malakat aymanuhun wattaqin Allah amma su ji tsoron Allah wannan ya nuna duk da wannan dama da aka bayar akwai da shi ɗin ke rinjaye so nawa kuma ta fara a ce namiji yana neman kawarsa kai ɗa yana neman uwar cikinsa wannan ya faru mun gani ba su guda ba to da haka Allah ya ce an bu an ba da izini amma a ji tsoron Allah wala abna'i ne babu lafi ƴaƴan ƴan uwansu ci koyin da suke wala abna'i akhawatihin babu lafi ƴaƴan 'yan uwansu mata su ci koyin da suke don haka idan mutum je gidan innarsa ai kawai a faɗa mata gani na zo sai ta ce bismillah sai shi sai shi ka hakuri ya ɗakin ta babu laifi wala nisa'ihin babu laifi matayensu su shigo wasu malamai sun ce anan ana nufin matayen musulmai su ne nisa'ihin Da ka mace musulma na iya shiga gidan mace musulma babu laifi wasu ka ce a duk mace inda ya mace ce wannan jinsin na mace babu laifi mata na iya shiga wurin mata kuma wannan magana ta fi ƙarfi sau da aka bacci da take a cikin gidanta tana hudurinta idan mace ta shigo babu komai saɓanin abokin miji abokin miji ba zai shigo ba sai an yi kyakkyawar sutura ina nufin cikakkiyar sutura wadda shari'a ta tanada wadda ake iya fita waje da ita wala ma malakat aymanuhun haka bayan su babu laifi su shigo wurin su idan mace ta sai bawa da kudin ta idan mallakin ta ne to shari'a ta ɗauki tuhuma a su saboda ƙasƙancinsa a gurinta don haka ayyar bai shigo ɗakinta shi bai shigo gidanta ai bai mata hidima to wannan bayanin da dubbarorin gida direba ya shigo inda uwar gida mai wanki in ya zo ya zo kai tsaye wuce har inda hajiya ya mika mata masu wanke-wanke maza wani ma duk da mai mofin ɗakin matarsa wai namiji kuma zabje bai ƙato ko kishi baya to irin waɗannan su ne Allah ya la'ane saboda rashin kishin da haka waɗannan da Allah ya ambata su kaɗai Allah ya ce ubanninsu ‘ya'yansu ‘yan uwansu ‘ya'yan ‘yan maza ko ‘ya'yan ‘yan mata sai kuma mata yi ta da Allah bai faɗi ba a nan saboda abin da ke cikin ayar ya wadatar shi ne babbanninsu da kawunninsu ƙanin uba wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya shi mai na shiga gurin mace saɓanin wanda suke kaka ɗaya misali wanda suke da ɗan ƙani da ɗanwa saboda akwai aure tsakaninsu da kai da ƙaninka ana iya haɗa ‘ya'yanku aure ko ba haka to waɗannan ‘ya'yan babu muharramanci tsakaninsu saboda haka idan ya zo ba zai shiga inda suke ba sai idan mijin tana nan ya yi masa izini ya shigo da shi ya zauna inda yake bukata tana da cikakken sutura ta babu laifi amma kaninta yana iya shiga wanta yana iya shiga ɗan kaninta yana iya shiga ɗan wanta yana iya shiga babanta yana iya shiga wansa yana iya shiga kaninsa na iya shiga kanin mamatta yana iya shiga wan mamatta yana iya shiga amma ba da 'ya'yansu da aka kawo da shiga gidan yarsa amma ɗansa baya shiga ɗansa wata ɗansa akwai aure su amma kawo ba aure su da yasa haka bakwa, ƙanin uba ko wan uba yana shiga gurin mace amma da sharɗi ya zama babu aure a tsakaninsu sai ce wa taqiyallaha ku ji tsoron Allah duk da an hana ko in ce an ba da izinin waɗannan su shigo gurin mata to bai nuna cewa za a saki kari a yi komai yadda aka ga dama ba da zarar an fahimci shi ɗin na sun shiga to araba kun ga ai yanne da kanne duk muharramai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace da zaran sun kai shekara goma farriku bainahum fil mazaji a raba shimfiɗa mace da mace namiji da namiji mace da namiji yan uwa to duk wanda ya kai shekara goma a jaye masa kesan sadama ko tabarmar sadama ko wundin sadama ko katifar sadama bargonsa ya zama daban zanin sadaban filon sadaban saboda me saboda matuƙa suna tare to shi ya sai da zai zo ya haɗa bala'i tsakaninsu da haka irin abin da muke wani lokaci a gidajenmu kuskure a ce ya da ƙanwa suna kwana katifa ɗaya wa da ƙani suna kwana katifa ɗaya duk kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farqu bainal fil mabajin ku koya ma ku sallah to suna shekara bakwai ku dake su in sun kai shekara kuma ba su yi ba sannan a wannan lokaci ku raba musu mashigidi da yaro ko yarinya kai shekara goma to shi ɗaya sai da zai fara sake-sake su inna allaha kana ala kulli shay'in shahida hakika Allah ya kasance mahalarci ne ga komai ba abin da ake ba gaban sa ba ko bai yake Allah yana kallo kuma yana gani kuma shine wanda bai saka mutane akan ayyukansu inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi inna allaha wa mala'ikatahu amma kasa ayin nan da raba ta kai tafi daɗi bayan da Allah tabaraka wa ta'ala yi magana game da matayen annabi da irin babban matsayi da suke da shi da cewa ba a auren su dole a bar masa su domin matarsa ne duniya da lahira sannan ce ba wani wanda za a jingina ma annabi a matsayin da domin kowa ɗansa ne sannan ya faɗi cewa babba ne a cikinmu wanda dole ne mai masa ɗa'a sannan ya faɗi su kuncin-kuncin da suka danganci mataye ya faɗi hukuncin gidan annabi ba a shiga sai da izininsa ya faɗi cewa baya halatta a cuta ba annabi to sai ƙara bayyana wani abin da ke nuna babbar daraja da matsayin da Allah yake inda Allah ya bashi yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi tabbas Allah da mala'ikunsa su ne ma annabi salati wani irin salati Allah yake ma annabinsa rahama Allah ce ke saukarwa gare shi albarka ce Allah yake sanya masa girmama shi ne Allah yake darajar ta ne Allah ya yi ɗaukaka shi Allah ke duk inda suna Allah ke sai haɗa da shi da an ce ashadu Allah ilaha illallah za a cewa ashadu anna muhammadan rasulullah in an ce in an ce abin nan wa ati'u Allah za a ce wa ati'u rasul wallahu wa rasuluhu a an yurdun duk inda aka ambata suna Allah sai ambata annabi to wannan ne salatin da Allah ya yake ma annabinsa ɗaukakar darajarsa da matsayinsa su kuma mala'iku fa su kuma mala'iku neman Allah dai ma suke ga Allah ya daraja shi neman suke ga Allah ya girmama shi neman suke ga Allah ya sa masa albarka sai ka ce ya ayyuhal na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kuɗa da suka imani kuma ku koyi su kaga shi kafin a ce mu salati ga annabi sai da Allah ya faɗi shi ma fa yana yi mala'iku ma suna yi don haka ya ku suke imani sallu alaihi kuma ku masa salati wa sallimu taslima ku yi sallama gare shi sallama a bar girmamawa don haka akwai salati akwai sallama ana iya su daban ana iya su haɗe sahabbai a zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabi aminci Allah ya tabbata gare ka to da wannan ayatu sauka suka ce to mun sai da muke maka sallama to ya zamu maka salati sai ce qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد yace wassalamu kama kan alim wannan salati kenan ita kuma sallama yadda kuka sani yadda kuka saba da haka kana iya haɗa su ce Allahumma salli wa sallim ala Muhammad kaga ka hada salati da kuma sallama idan ka bace kana ta sallallahu alaihi wa sallam kaga duka haɗa biyu to salati na da daraja yana da albarka domin na farko yin da'a ne ga Allah da ya ce ai shi yasa al-hafiz ibn kasir da al-imam an da malamai da yawa suka ce yin salati ga annabi wajibi ne ga musulmi amma irin wajen wajibci aikin haji in kai sau daya ka dauki wajibi in ka samu dama ka yi ta yi to falala ne da daraja a gare ka sannan salatin annabi yana sa samu salati goma daga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam salla alaihi salatan sallallahu alaihi biha ashra duk wanda ya salati daya Allah zai masa goma kaga ko ashe abinda zaka samu na falala da albarka Allah ya nemi maka albarka sau goma akan ka nemi albarka ga manzo Allah sau daya ai kaga daraja ce mai yawa Allah ta'ala ya ce huwa alladhi yusalli alaikum malaikatu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah ne muku salati mala'iku ne muku salati don ku fita daga duhu ku shiga haske ashe yin salati ga annabi na sa Allah ya mana salati idan Allah ya mana salati za mu fita duhu mu shiga haske sannan salatin annabi na sa ka samu cetonsa shi yasa idan an yi kiran sallah kai salati za ka roƙan ma annabi wasila da zalati duk wanda ya wannan to ya ya halatta gare ni in cece shi ranar alkiyama salati ga annabi na cire damuwa salati ga annabi na samar da biyan bukata duk abin da ya dame ka ya dame ka ya sha maka kai duk kuma ga salati annabi Allah ya dauke maka shi akwai wanda ya ce ya rasulullah in sanya salati na kashi ɗaya cikin hudu na zikirina sai ce in kaya ka alheri ne da yake in ma ka so ka tsara ya ce ko in mai da shi sulusi ya ce alheri ne gari in ka so ka ƙara ya ce ko in mai da shi rabi ya ce alheri ne gari in ka so ka ƙara ya ce to gaba ɗaya bari mai da zikiri na salati sai ya ce idan ku kai haka Allah zai ɗauke maka duk wata damuwarka sannan zai yafe maka duk wani zunubinka so lizimtar salatin annabi na kawar da damuwa ashe kun ga wannan zamani da muke ciki na annoba da fitina ga wata mafita mun ko mu samu mu yawaita salata annabi domin Allah na kuran yi damuwa da yansa sannan yin salati ga annabi na dora ka akan hanyar aljanna ma'ana lizimtar kullum kana sai salati ga annabi to yana dora ka akan hanyar aljanna kawai da kai daga hanyar wuta sannan salatin annabi na cikin abin da ke sa ka so shi ga zuciya shi ko son da za ka yi ma annabi to shi yake nuna son da kake ma Allah wannan kuma ba abin da ke ka aljanna kamar sa akwai wurare guda goma waɗanda salati yake ƙarin daraja duk sanda kai salati daidai kake Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد za barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum miji. ba na yi salati ba kuma na samu lada kuma ku yi salati duk lokacin da ka yi salati kana da lada amma yana ƙara alkadari wurare guda goma na kasu cikin shirin iziya can ƙarshen iziya cikin adab inda malami ya maganan a salati da annabi sallallahu alaihi wasallam wuri na farko shine wurin tahiyya idan ka zo sallah a tahiyarka ta ƙarshe suna ne kai salati da annabi wasu magabata ba sun sanya cikin wajibai har a kudin da ke gani in ba baka salati ga annabi ba a cikin sallar ka ta ɓaci so babban abu ne wuri na biyu a sallar jana'iza lokaci ne ma da ya kamata a yi wata bayanin jana'iza saboda yawan mace-macen da ake ko'ina yau duk inda ka buga waya jana'iza kake ji da ka buɗe facebook message na farko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un message na biyu muna mika ta'aziyya message na uku za a yi jana'iza message na hudu wani ya faɗi duk su ne saboda wannan annoba da suka yi ta ƙaryatawa suka sa mutane suka shantake aka kasa ɗaukar matakai wanda ya kamata aka tsoratar da hukumomi muna zamani na siyasa yan siyasa tsoron talaka suke ji in zamanin soja ne tun lokacin da aka gano annoban da aka samu index case a lagos turan nan akwai matakan da gwamnati za ta ɗauka kai tsaye a rufe airports a rufe seaports a rufe kaza a hana interstate journey da abubuwa da yawa amma ɗan siyasa tsoron tara kai ke su kuma su ta sun hasbuka talakawa sun ce matalaka ƙarya ne matsala ne sharri ne makirci ne to yanzu ga mace-macen nan sun zo ko ina sun wasu abinda masana ke hasashe mutum ɗari da za su kamu da corona 92 za su warke ba su jinya ba yana nan yana yawon sa kasuwa yana zuwa masallaci yana shiga gidansa yana dauke da ciwon bai ma sani ko kuma yana ɗan jin kasala a jikinsa ko ‘yan mura tana damunsa ko wani ɗan zazzaɓi ko yana jin idan sawa daɗi ita ce amma zai warke bai sani ba cikin kashi takwas ɗin nan shidda za su yi jinya mai sauƙi su warke in su sha magani mana in akwai kula in akwai asibitoci in akwai gadaji in akwai ventilators ko ba haka in akwai likitoci masu kula kashi biyu su ne za su mutu so ita wannan annobar ba mutuwar ce da yawa ba su wane ne ke mutuwa cikinta galibi waɗanda shekaru suka yi nisa waɗanda kuma dama suna da wani ciwo kaga shi yaron gida dan sha uku ko sha biyar ko sha takwas yana ya ɗauko ta ya zo ya liƙa maka kasa ta mutu shi ne ba sani mamarsa ba ta ɗauka ta ɗan yi mura ta sha magani ta warke yannansa sun ɗauka amma da kakansa da kakansa duk za su mutu shi bai sani ba su wannan lokaci da jana'iza ta yi aka ba ta bi maganar jana'iza da munafaranci ana salati a cikin jana'iza sallar jana'iza sallah ce domin na farko dole sai ya alwala na biyu sai an fuskanci alƙibla na uku ta kana da kabbar harama na hudu tana da sallama na biyar ba a magana a cikin ta na shida sai an fuskanci alƙibla duk waɗannan mene ne ba sallah ba to da haka dole ne a yi fatiha malka sun ce ba dole ba ne amma suna buƙatar su kawo hujja da ƙarfi don a ce su ai sallah babu fatiha Ibn abbas inda ya jana'iza ga fili yake fatiha a lokacin da ya je kufa wani ce ba mu ga magabata suna yana ce da gangan nake yi saboda an gaya muku ba a yi ni ko ga annabi da karanto ana yi a sha da yara ta kar a yi fatiha amma tun da sallah ce a yi fatiha so a takaice aka yi kabbara ta farko za a yi fatiha a yi sura in aka yi kabbara ta biyu to da za a yi salatu da annabi in aka yi kabbara ta uku sai a yi ta addu'a a yi ta addu'a a yi ta addu'a a nemi ceton wannan bawa ko wannan baiwar Allah in an samu tun arba'in sun yi sallah lafiyayya sun nemi ceto ba masu shirka ba to Allah zai gafarta masa akwai lokacin da aka aji gawa gaba annabi sallallahu alaihi wasallam irin addu'ar da yake masa sai mutane su ka yo Allah ina ma ni ne ce Allahumma rfa darajatahu fi mahdiyyin wa akhlifhu fi aqli fil ghabirin واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اعدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي اللهم أدخله الجنة واعده من النار النبي لا كنت ونن wani لا na je ce kai ka yi kuskure ina ma ni in ana so a ƙara addu'a in ba a so a sallama Ita littattafan hambaliya suna kawo ce a kabbara ta ƙarshe a ce Allahumma la tahrimna ajra wa la tudillana ba'da kuma a littattafan na malikiya kamar ishmawi shi addu'a da ya kawo ya kawo Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu to wannan in kayi ta aka kabbara ta ƙarshe babu laifi ka sallama kabbara hudu su ne minimum ana iya biyar ana iya shida ana iya bakwai ana iya takwas ana iya tara don duk annabi yayi so in aka ce mutum da wani ƙarin matsayi da ƙarin daraja ba laifi a ƙara masa kabbara kamar yadda Huzaifi limamin Madina Allah ya ƙara masa lafiya yayi ga dan uwanmu a Tijjani lokacin da muna karatu a Madina na jin 1991 aka ce a lokacin an yi rasuwa da yawa ina jin jana'iza ta fi goma sai aka ce akwai ɗalibinka kuma ya wasici kai za ka yi masa sallah don tun da azahar ya kamata a yi ma abba tijjanin sallah amma sai aka yi jinkiri har magariba saboda wannan lokacin ko zai zuwa kuma ya yi wasici ni ya sanar da wasicinsa Allah ya shiga sai ya ce a kawo shi gaban su to a ranar kabbara biyar ban taɓa jin zai ya kabbara biyar ba in ba ranar ba to muna ganin saboda alfarma wannan ɗalibin ilimi da ya bar ƙasarsa Najeriya ya kai da karatun addini yana kwalejin ilimin hadisi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya cika to sai aka kara masa kafara daga idan mutum na da wani matsayi kamar a ce malami ne ko ana ganin wani tiki ne ne tsoron Allah ko mutum ne a zahiri kenan ko mutum ne mai alheri mai taimakon jama'a idan lima ya kara masa kafara kar ku ga laifinsa daidai ne ana iya karawa to kenan wurin jana'iza shine wuri na uku ko wuri na biyu inda salati yake kara wuri na uku ne duk sun da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi sallam da Annabi sallallahu ya ce ya isa marwaci babban marwaci ne wanda aka ambace ni bai salati ba saboda duk lokacin da aka ambaci Annabi sai ka masa salati shi yasa malaman hadisi lokacin da aka fara rubuta littafin hadisi a zamanin sarki musulmi Haruna Rashid suka kirkiri rubuta ta salati gaban sunan Annabi har ya zama daga cikin manyan manyan dubba wanda al-Imam al-khatib al-baghdadi cikin al-kifaya fi ilmi riwaya ko fi fannin riwaya ya kawo cewa ladabi babban malamin hadisi shine ya rubuta sunan manzo Allah ya rubuta salati yace kuma sannan ya furta da bakinsa kaga ya aiki biyu ya furta ya samu salati ya rubuta wannan rubutun shi ma salati ne sannan nan gaba duk wanda yazo ya karanta shi ma ne dai salati shi yasa aka ce malaman da suka fi kowa kusa da annabi alƙiyama su ne malaman hadisi don ba mai yawan mutu annabi kamar su wadda suka ambace sai sun ce ne sai sun ce sallallahu alaihi wasallam ibnu ashur cikin tafsirinsa at-tahrir wa ya ƙara haske sosai dangane da tarihin rubuta salati da annabi da rubuta Allah in an ce Allah rubuta azza wa jalla da ya rubuta sabai ce radiyallahu anhu wanda ba su ba ce rahimahullah yace wannan sunna ce duk ta malaman hadisi saboda kowane abai bayyana matsayinsa da martabarsa da manzilarsa sai ce amma 'yan shi'a sun ware aliyu da fatima da 'ya'yansu da ce musu alaihi salam ya ce bai kamata a koyi su ba don me domin izgini ne suke masa habbai ba addu'a ce suke ma aliyu ba don ko misali mai raba aliyu da ibn abbas duk matsayin da aliyu ya ke shi shi ibn abbas ke shi ana maganar dangantaka da manzo Allah ta zama wa da ya ko abbas ba abbas ya fi aliyu matsayi ta wannan gidan domin lokacin da manzo Allah ya cika inda ana gado annaba sai an ba Abbas amma ba a ba ne me zai hana Aliyu gado saboda Abbas in akwai baffa dan baffa ba ya gado in kana da kanne goma suna da ƴaƴa ɗari ƙane guda za ka in an samu ko ya haifa ko bai haifa ba duk zai hana waɗannan ƴaƴan ƴaƴan ka zai hana su gado da haka ko da ana gado annabi ali bai gado Ibn abbas bai gado eh afwan eh ibn abbas bai gado aqilu bai gado eh, wane ne kuma duk ƴan uwan manzon Allah na bangaren haihuwa da bangaren dangin babansa ba su gado saboda ne saboda yana da faffa guda da ya rage duniya kuma musulmi ne abbas to amma abbas don me ba su yi shi alaihi salam don haka yadda muke ce ba kowane sabi radiyallahu anhu haka za mu ce malin da bitalib radiyallahu anhu sahabin manzo Allah in ku har mun ce masa alaihi salam to Aisha ba sai mu ce mata alaihi salam don ita ma ahlul bait ce shekaran jiba karanta ayoyin ta cikin ƙura ne, kada sauran wanta mata mata manzo Allah haka ne kuma haka ba akwai masu masa abin nan mm, abin nan karrama Allah shi ma mai irkili ne suke masa habai ba wai bai taɓa gunki su juda ba ta faɗa mana wani gunki na na isha kawai su juda wani gunki abdullahi zubair yawa wasu juda wani gunki jabiru da abdullahi wasu juda duk ƙananan safe suna da wannan darajar ba darajar aliyu ce shi kaɗai ba da haka ware shi shi kaɗai da wata addu'a irkili ne mai sauran sahabban da haka mu ba mai wannan ba mu rarraba a tsakaninsu dukkan su ‘yan aljanna ne kuma aliyu yana cewa cikin al'asharatul mubashirun biljanna su goma wani gingime daga cikin su ya ce to sauran mubasharu na binari ne ubanka an mubasharu binari duk sabon manzan Allah ‘yan aljanna ne amma a koɗanda adda bishara ke ɓantatta su ne waɗannan guda goma kuma a koɗanda adda taso ta daban kamar na na khadija kamar bilal kamar ah, okasha akwai su da dama akwai matar da annabi ya faɗi aljanna ce kan sunan ta tare bai faɗi ba san ta ba haka duk sahabban manzo Allah ɗan aljanna ne in ji Allah da ya ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa addalahu jannatin ta iri tahta ala amma wannan bishara ce amma akwai bishara khassa akwai bishara keɓantatta wanda ta shafi wani to don mun faɗi ta baka ta mun ce saura ɗan wuta ne sai dai kai ne ɗan wuta wuri na hudu inda salatin annabi ke kara karfi da daraja shine in za a shiga masallaci da in za a fita masallaci annabi ya karanta da yin salati wuri na biyar shine yi kiran sallah idan lalle ya kiran sallah za ka bi shi in ya kare ka yi salati ga annabi sannan ka neman masa wasila wuri na shida shine in kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wani yana addu'a kai tsaye ya Allah ka bani ya Allah ka bani sai ce laqad ajala fulan wani yi gaugawa Ya ce inda ya tsaye ya bi Allah sannan ya yi salati ga annabi sannan ya yayi addu'a wato kinin zama addu'a sai ne mata kwaba ne mata makarai don su zama yan rakiya ga mutum mu ba mu Allah mu gode masa mu faɗi falalarsa mu ikrari da ni'imominsa sannan mu yi salati ga annabi sannan mu yi addu'a ba kana ce ya Allah ni bawon ka ne ba ni da ubangiji in ba kai ba ba da inda ba kai koke na in ba kai Allah ne ne kaskantaccen bawon nan naka ubangiji kai ne kace a roke ka kuma kai ne mai abin bayarwa Allah ba wanda ke bayarwa in ba kai ba ni ban da kowa in ba kai ba ya Allah Allah kai tsira ga annabinka Allah kai salati gare shi to ya Allah ka sa ka sa ka sa ladi tace tana sona samari kenan masu neman aure to in zaka addu'a karka je kai tsaye fara girmama ubangiji da kwarzanta tashi sannan da ya annabi wuri na bakwai shine ranar juma'a da zaran daren juma'a ya shiga alhamis rana ta faɗi an shiga daren juma'a to salati annabi yana ƙara alkadari saboda annabi sallallahu ya ce a wannan ranar ku yawaita yin salati domin salati ku ana iso ne da shi don haka duk yawan adadin salatin da ake annabi a duniya Allah ya sanar da shi to ya za a sanar da shi salatin wanda aka gabar da wanda yamma wannan kuma Allah shi ya bar maka sani mu mun sani ba mu dai annabi ya faɗa kuma mun yarda kuma babu jayar da annabi ya faɗi magana mu ba mu kareta shi to daga nan har zuwa faduwar rana a ranar juma'a awa 24 faduwar rana daren juma'a zuwa faduwar rana ta ranar juma'a da ka wunin juma'a gaba ɗayansa da darensa duka suna cikin lokuta da ake sa’ayi wata salati wuri ne takwas shi ne wurin hudu ba hudu ba ita ce gabatarwa yanzu nan da zan fara karatu sai da ce inda alhamdulillah ya kamata in kai mai kai salati da annabi wurin hudubar juma'a in a haunin bari wurin hudubar neman aure wurin hudubar sasanta masu husuma wurin gabatar da wani jawabi duk inda za ka yi khutba ka girmama Allah ka yi salati ga annabi sannan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 إبراهيم إنك حميد مجيد إن كما رأيت amsayna wa amsalmuku lillah walhamdulillahi la sharika la la ilaha illa huwa ilayhi masir zuwa karshen akka wanda suna nan cikin hisnul muslim ba su da wuya ba su da yawa amma babban falala da daraja gare su kuma su ne kariya a gare ka daga miyagun abubuwa shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya kuwa suka imani ku yi abin da Allah da mala'iku ke ku yi ma salati haka mu yawaita salati ya ku bayan Allah musamman a wannan yanayi da muke ciki Allah ka bamu iko kuma ka karɓa mana innal ladina yu'minuna Allah wa rasulahu إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا نعم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله bayan da Allah ya bayanin matsayin annabi da darajojinsa da girmansa da darajar iyalansa da matansa da alfarmarsa da wajabcin a yi masa salati sai tsoratar daga cutar da shi innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu wadanda ke cuta ma Allah da manzonsa ashe in ka cuta ma annabi ka cuta ma Allah kun ga can bayan Allah ya ce inna zalikum kana yu'zin nabi kuna shiga gidan annabi kuna zama kuna fira annabi na damuwa duk wanda ya samu Allah damuwa annabi damuwa to kamar ya sanya ma Allah akwai abuwa da dama da aka tsoratar da mutane da yanzu zamanin annabi akwai kuma munafukai waɗanda duk inda annabi ya motsa sai sun kawo masa cikas lokacin da ya zaɓi safiya daga cikin bayi har an ba wani ita ina da bihiya aka ba ita sai na zai ce ya lalla ya ce na amma ya faru ya ce na gani wani abin da bai dace ya ce menene ya ce ka san matsayin mai yadda da ka san girmansa shi ne shugaban yahudawan duniya gaba daya an ɗauki yarsa an ba talaka wanda ba abin da aka saba bane ba ta dacewa da kowa in ba da kai annabi ba diyar babban gida ce aje ta babban gida wannan shi ne sa zauna lafiya manzala ce a kira bihiya ila lashi shi yace yaje ya zabi duk wanda yake so cikin mata ya kawo wannan akan wannan sai da suka sauke shi kuma duba da maslaha ne ake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada zaid a matsayin kwamanda a mota sai da suka yi suka akan haka shi sa ƙarshen rayuwarsa da ya naɗa usama akan yakin roma sai aka ce manzo Allah yaro da yake kafin ku kafin ku soke shi da ku soke babansa da haka bayan cika har manzo Allah manyan sahabbai gogaggo a wurin yaƙi suka suka ce gaskiya sai na bakar da abin da ya dawo hannunka mu muna ba da shawarar ka cire Usama <laughs> ce ni in cire wannan manzo Allah ya nada yace wallahi ba shi cewa suka ce kuma dai ma muna ganin rundunar gaba ɗayanta tun daga abin Allah ya kawo manzo Allah ya cika to gaskiya mu tsaya wannan yaki na kasashen waje ne mu yanzu ya kamata mu je da lamarin cikin gida yace kafin annabi ya cika ya fi kusa da haka abu guda ya nema abakar baya cikin wannan rundunar sam domin shi aka daɗa nemi shi ke ba da sama amma umar na ciki sai ce ma usama ina neman ka sa halalin umar ya dawo domin mulki babu irin su umar kusa akwai matsala akwai mukatar manyan mashawarta masu dogon nazari da hangen nesa to shi kadai ne ya janye daga cikin rundunar bai tafi ba amma ce lalle rundunar ta tafi to uwa uba kun san irin kazafin da shugaban munafikar Abdullahi bai yi manzon Allah a gidansa wanda mun sha faɗa muku ka zargi mutum da zina ya fi sauƙi ga sukarsa irin ka zargi matarsa in ka taimu mutum ce kana ya ɓata masa rai na awari amma in ka ce matarsa biro take yi yana iya kwana bakwai ɗauke da wani bakin ciki a ransa ko fiye da haka daman zargin zina ga ya fi illa ya fi aibi saboda mutunci na mace ya fi zama abin kariya fiye da namiji ko ya'ya gare ka mata da maza kula da suke bukata ta fuskar tsaron mutunci ɓangaren mata ya fi yawa to shi ne Allah ce inna ladina yu'zuna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke cuta ma Allah da manzonsa la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah ya la'ane su nan duniya ya la'ane su a lahira wa'adda azaban muhina Allah ya musu tanadin azaba mai kaskantarwa mai wulakantarwa ne yu'zuna mu'minina wal mu'minat waɗanda suke cuta mummune maza da mata da gairi maktasabu ba da abin da suka yi tsururin sa ba mana babu laifin sai babu ne ka ci namansa ko ka masa ƙazafi ko kai duk wani abin da bai cuta ta masa ko kai masa munafuci ko albungumanci, ka kai ƙararsa ga mai gidansa ila ɗan kasuwa ne yana da mai gida ko ma'aikaci ne yana da mai gida ko mace ce musulma ka kai ƙararsa ga mijinta ko miji ka kai ƙararsa ga matarsa ka ai miji in ya fita kin jikin ji abin da yake musamman yana abin da mata ke yi in ta fita ta ga namiji yana ɗan firarsa ko ɗan ta'insa da wata budurwa kila yana son ƙarin aure shikenan ta yafa zane ga ka ka sheku ai wallahi kake sani ba wance ai na gane shi wuri kaza to Allah ce masu yin wannan faqad ihtamalu butan sun daukan mu kan su kiran ƙarya wa ismu mubin sun ki zulbi wanda an bayyana ne da kan duk abin da yake ta mu mumini ba a yin sa duk da abin da zai kada mu mumini gaba annabi ya hana shi sallallahu alaihi wasallam ina abin nan da yan boko ke wani april fool Ful ko ful ful ko fool foolish foolish yes ko ka wautar da mutum ka zo ka ce mutum gobara ta kama gidansa sai gaban sa faɗi ka ce april fool ko ka ce ubansa ya mutu ka faɗi wata babban magana wadda za ta tada hankalinsa sai hankalinsa ta ce ka ce april fool wannan ɗabi'u ne na kanta ba mu da su a musulunci shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan eh, ku karye yawo da tsinin takobi nan ka dan wansa firgita wani ya rantsa da takobi su tashi yake wani kuma macijin roba zai zo da shi kuna zaune sai ya jefa sai duk kowa ya ku zama duk musulunci bai da wannan abubuwan duk cututawa ne sannan sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa ya ayyu nabi ya kai wannan annabi mai daraja kulli azwajika manzo Allah ka faɗa mu matanka abinda yambo koki ta charity begins at home gida ake fara gyara kafin aje wannan ita kira ayatul hijab ayat da ke bayanin yadda ya kamata mata su sanya sutura Allah ce to annabi fara da gidanka ga yawan matanka wa ka faɗa ma ƴaƴanka mata to yan shi'a da suka ce manzala bai da wata ƴa sai na na Fatima ya za su yi da wannan aya sai suka ce a ai banat ana ana nufin ƴaƴan musulmi sai Allah ce wani sa'il mu'minin sauran mata musulmi to wasu waye nisa'il mu'minin kuma ba ku da mafita ile ku dawo gaskiya to me za ka faɗa musu ya kai yanzu yudinina alaihinna min jalabibihi su sassaukar da jallabiyoyinsu jallabiya ba ita ce wannan jallabiya da maza ke sawa yanzu wanda take ganin su dai siyasa ya dora alkyabba jallabiya ta fi kama da alkyabba ita ma ga asalin ma'anar jilba saurari abinda ibn ashur a cikin tarir wa tanwir da na tafsiri yake ce aljilbabu sawbun asghar min ar-rida wa akbar min al jilbab wani tufa bai kai girman mayafi ba amma ya fi ɗan kwali ya fi niƙabi ina wanda ake rufe kai تضعه المرأة على رأسها ما تبات دورا شعب سكنتا فيتدلى جانباه على أذاريها سيسسنس سسوقو كافرنتا وينسدل من da malulun ba amma karatun nawo alaka tafiya gaskiya magana da na rubuta a nan ba ni na kofin maganar ala katifiha wa ba, sannan sauransa sai ya sauko ga kafaɗunta da kuma bayanta don haka kamar wannan hijabin da mata ke sawa yanzu ba shi ne jilbab ba kenan ba riga ce jilbab ba ita riga a wuya ake sata ko jilbab na shari'a wanda Allah ke magana nan min jalabibi inna ga ka ake dora shi don haka hijabi kenan shi muke cewa hijabi da hausa da hausa ce wannan mu hijabin mu na najeriya daga misra muka ɗauko shi irin hijabin yan misra ne muke in ku lura hijabin matan saudiya ya ko in ce general gaul ya bambanta ko to hijabin mataye eh, na asia shi ma ya bambanta kamar misali irin indonesia malaysia singapore matan su bi za ka su kuma nasu wani ɗan abu ne haka sai ya mata fuska sai ya sai a shigar da shi cikin riga to wannan na misra din yana da kyau ya fi kama da wannan jilbab da ake magana sai ki talbasu inda al-khuruj wa safar mace na son ya shi in za ta fita gida ko in za ta yi dogon tafiya ka gida cikin gida ba sa hijabi yace wa huwa shi'arul hara'ir a da alama ce ta 'ya'ya boya ku yanga ba ta sa hijabi da an ga mace da hijabi tsoron ta ake ga ya ce su a wancan zamanin ga al'ada ya mace ba ta zina ba ta yi sam wahal ta zinil hurra wata ta zo tana fitawa gidan manzon Allah wai mace ce ta yi zina sai ta zamar ta ce ya ce ya ce ta ce na zina <laughs> abin mamaki ne na yi fira da wata dattijuwa a libya shekarun baya tun gaddafi yana da rai in shekara hamsin da wani abu ce ta ce ba ta taɓa aure ba na ce injin da ya babu awanis da yawa irin ku a ƙasar nan ta ce su ku adda yawa anisa ita ce wata shekara arba'in ba ta yi aure ba ta ce su ku adda yawa na ce to a shekwa zina ta yi yawa ta ce wallahi babu zina da duk wanda ta yi zina in aka sani wallahi ɗan uwanta kashe ta ba su na ce bala'i ya tabbata <laughs> so kenan mata wanda ƴaƴa suke sa hijabi wanda ba ƴaƴa ba su kuma haka ne suke tafiya da zani a kafada alamun boya ce kenan so da area boys sun so suna iya tara a hanya dattijai wanda ba su da dattaku suna iya taron su su yi fira da su da sauransu a wani a zamanin jahiliya fa in na da kuyanga in ya gabata ka ya ce yake ke rowa abin kike yi ne ki ki samu kudi mana a za su suke yi su yi akwai da ba ta so amma saboda tafirin mai gidanta dole sai ta je ta yi shi ne Allah ta'ala suratul nure yake ta wala tukrihu fatayatukum alal al-bighar in ta tahassuna litabtagu arada hayati dunya ku daina ta ku yanzu ne bayan su je su yi zina ga suna so kamun kansu duk ɗaya suka kama kuɗa da duniya to in lokaci in mutu ya tara bayi da yawa in wani kirki ne sai samu boya namiji da boya bace sai ɗaura masa aure shi ke na su ci gaba da haifan masa bayi in aka yaye yaro ya girma sai a kai kasuwa sai wala a yi bala'i can bayi jama'a mun gode Allah da bai kawo wannan zuwa wannan zamani kuma da ya kawo wannan zamanin fitina za a yi don bayi za su rika kashe masu su. su kuma na can baya basira su bata kai haka nan ka dubi da bature ya taso daga jamus ya zo na har cape tsakiyakokin gani da ivory coast ya jiri jirgin ruwa ya rinka shiga daji kana noma sai harba bindiga in ka zabura sai ya busa usurma na ka durkusa yanzu sa'in kwa ya daure ka yanzu tsallaka da ke na shiga gidan wallahi sai da mai hawaye ta ba ku labarin na 1996 ko 96 ko 95 black america in su shiga gidan da hankalin suna ta sabon kuka wai irin bala'in da ubannin suka yi kenan kuma haka zai zo a ta sake yasa in ya yi rashin lafiya cikin teku a zubar a ɗura su kamar mutum dubu ashirin a cikin jirgin ruwa in an samu wuri da yake kamar girman masallacin nan da yake ɗaukar mutum ɗari biyar sai a cusa masa mutum dubu goma ɗoyin jikinsu kawai ya ishe su ba wanka ba ban ɗaki nan ne ba nan da ba haya yadda zai kake tura ma dabbobinka abinci ta nesa haka ake jefa musu abin da za su duka su mutu tare da haka wai ka wallahi baka fata muna da matsala a haka fuska koyi addinin kiristanci da turawa coci ta farko da kai a kanan kyakwas aka yi ta na ganta na haka cikin da na shiga so a taƙaice bayi su aka sani da tabazzur su aka sani da al'uri indecency a ci ta fito yadda ta ga dama ɗabi'an bayi ce amma ‘ya'ya tura aka san su da ita to sai Allah ya ce yudnina na min jalabibihin manzo Allah ka gaya wa matanka ka gaya wa ƴaƴanka ka gaya wa matan mummunai su rika saukar da hijabansu don me zalika adna an yughrafna saboda wannan ya fi kusa da a gano su cewa su ƴaƴa ne ba bayi ne masu son yin zina ba fala yu'daina ba za a cuta musu domin ana ɗaukar kuyanga ce za a rika tare ta wa kana Allahu ghafurur rahim Allah ya kasance kun bai gushe ba mai gafara ne mai jin kai la illa ne tahil munafiqun لئن لم ينته المنافقون أينما كتبوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا tun daga tambayoyi an aiko har da dama ta facebook bari mu karanta wasu daga ciki Ah, sai mu bar tafsirin waɗannan ayoyi sai gobe idan Allah ya kai mu Allah ya mana muwafaka abin makaranta na sassawaba Allah ka karba muna da mun kuskure Allah ka yake mana wannan ce malam mahaifinmu ya kasance tsohon ma'aikacin gwamnati wato pensioner sai Allah ya masa rasuwa ni report na mutuwarsa ga ma'aikatar da ya aiki amma har yanzu muna samun alat na kuɗin pension nashi malam menene hukuncin wannan kuɗin sannan me ya kamata mu yi da su to gaskiya pension yana tsayawa ne daga mutuwar mutum ina jin akwai limit na doka ila ko wata biyu ko wata uku to daga nan sai ku je ku sa ice stopping kada a kawo da ka wannan kuɗin kar ku ce shi ba halaliyar ku bane ku binciki ma'aikatarsa da abin ya shafa ku ji ya za a yi ku mai da kuɗin da ba haƙƙin ku ba in kun je treasury ila za a faɗa muku yadda ake ni ba layi ne ba ni academician ne ba administrator ba ne da haka ku bincike wanda administrators ya ake a mai da kuɗi haƙƙin gwamnati in ya fito ba bisa ƙa'ida ba sai ku mai da su wannan shi ne alheri idan kun iyakar ƙoƙarin ku ta gagara to babu laifi ku yi sadaka da su wanda yace Allah gafarta mana idan mutum ya tashi sallar asuba da janaba yana tsoron fitar lokaci kafin ya yi wanka ya halatta yake mama ya yi sallah da tufafin jikinsa kuma zai iya shiga masallaci a haka to ban gane fitar lokaci da kake nufi idan fitar lokacin na hakika ne shine hudowar rana ba za ka iya wanka ba har rana ta hudo to ne halitta kai taimama kai sallah kuma ya halatta kai taimama ka shiga masallaci amma ba wai lokacin sallah tare da liman ba don wani abin da yake ɗauka in dai liman ya gama sallah lokaci ya wuce ba haka bane to ana taimama saboda janaba idan ta kama saboda ƙurewar lokaci amma abin da an wajibi kowa ya yi ƙoƙari ya ɗauki matakan da za su sa ya sallah cikin lokaci Allah ya kawo sauƙi yanzu mutum ne ba su da handset yanzu ba su da yawa to duk a gida ko kuno ne akwai da da handset sai a sa alam da an sa alam to shi wani zai ce to ai kuma babu wuta kuma ka san malam babu da generator to fattaqullaha masata'tu kowa dai yayi gwargwadon yadda Allah ya bashi iko ban ce dole sai yadda wani yi ko yadda wani zai ba assalamu alaikum farfesa ubangiji allah ya kara wa malam nisan kwana amin mutum ne ya aure amma ya san cewa matar da ya aura ba ta sa, to waye sashi wato an yi mata auren dole ne kenan sai daga baya suka samu matsala har suka rabu to ai ma ya fi inda duk babu su ai gara rabu to bari dai mu ji tambayar sa yace kuma matar ce ta tada bala'i da masifa cewa sai ya sake ta dama ai dole ne ba ta so saba ba dole ta bala'i ba ai mun gaya muku ko za mu da annabi sallallahu alaihi wasallam mace ba ta namiji ba a tilasta ta yayin da mijin ya sake ta shin mala akwai haƙƙin matar sai ta biya mijin abin da ya kashe a kashe a aurenta kace ya sake ta to ina ko mutum biya duk farko shi ya tilasta ta don haka ya dauke ta abin nan cikin leda ya kece leda ya dauke ta sabuwa ya mai da ta saka ta ci sadakin ta hani'an mari'a halak malak ba ta da matsala bai kamata ka bi ta kace sai ta biya amma idan auren bai mutu ba idan auren bai mutu ba ya zan ta taga ta mutu ta nemi rabo don kashin kanta to ya halalta ta janye daga wani bangare na abin da ka ba ta misali in ka ta sadaki dubu sittin ta ce zan bai da maka talatin ko arba'in in ma ta ji tana iya da maka gaba ɗaya babu komi amma kai ma ka ji tsoron Allah kar ka kuntata mata domin kai ma nan gaba za ka yi ya za a aure ta kasa da zai faru ba kana so a kyautata maka sannan mu sani gwargwadon yadda muke kyautata mu iyalanmu ina nufin mu da muka aura gwargwadon wanda Allah yake buɗe mana rayuwa Gwargwadon da Allah yake kawo mana fata Allah ma'a'a a'ti mumsikan khalafa wa'a'a a'ti kan talafa duk wanda ke ta mai iyali zaka ga Allah ba zai taba takura mishi ba duk wanda ke kuntata musu shi kuma Allah ba zai bari ya yarwanta ba to akwai sauran tambayoyi sai mu bar su sai mu hada su gobe Allah ya so sai mu bada ansar su ubangiji kai mana gafara kai mana rahama ka sauka da albarka gare mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين